тим краще. То хто вона була? Котра? Ого, вже насправжки здивувалася Клава. Розкажи, тут усі свої. Я ж вам розказувала про свої замішки. Де ти її зустрів, яка з себе? Гірша хвилину подумав. Здавалося, він все ще вагається. Креслив і розповідав. Якщо вам справді цікаво, вона була чорнява, не те, щоб вродлива, а якась така сіра хутряна шапочка і сірий комірець плакала біля віконця в готелі. Де це було, перебила клава. У Львові. Пам'ятаєте, я їздив на нараду? Вітою звали ту дівчину. Вона була студентка. Захотіла в зимові канікули побачити Львів, сіла в поїзд і приїхала. А знаєте, як у нас з готелями? Вона обійшла їх усі, стоїть і плаче. Ніч, взимку поночі рано, чуже місто. Він довго щось шукав у шухляді, і клава не витримала, поквапила ну. А в мене було двоє відряджень бо мали їхати з Сергієнчихою, а та в останній момент захворіла. І тоді я переправила її прізвище на прізвище Віти. Нам дали номер на двох, на четвертому поверсі у лівому крилі. Ви знаєте готель Львів? Можеш не теревенити далі, махнула рукою Клава. Нещасне брехло. Чого брехло? образився Сергій. Вас би у той номер не пустили на поріг. У вас же паспорти холостяцькі. Ще якби ти сказав, що підмогоричив чергову. Але де тобі линіжці підмогоричити? Я сказав неправду, не здавався Ірша. Вона була заніжня, і в її паспорті стояв штамп. А ну твоєму, а прізвища теж однакові. Забрехався по саме нікуди. Ти чула, Ірино? Не глуха, а сама боялася підвести очі, щоб вони не виказали її. З самого початку Сергієвої розповіді вона натягнулася як струна і слухала з пожадливою хворобливою цікавістю. Серце їй боліло, неначе туди вбуравлювався тоненький свердл або маленький черв'ячок з міцнющими щелепами. Кілька разів вона метнулася думкою кудись у бік. Яке маю право? Хто з порубків зараз не спізнав подібних пригод? І взагалі, чому це має вимагати від когось абсолютної чистоти я, чужа цій людині, заміжня жінка? Вона навіть Тищенкові пробачила все, коли він розповів їй. І санітарку в госпіталі, і молоду вдову майоршу, з якою верталися з Уралу. Він допомагав їй добутися до свого Чернігова. Хоч до вдови довгий час затаєно ревнувала. І коли один раз йому випало відрядження до Чернігова, не пустила не пустила, хоч вірила. Вона не хотіла, щоб він навіть дихав з майоршою одним повітрям. Ірина випитувала в Тищенка все про його колишні зустрічі, і він під її натиском, під її любов'ю розповів, а сама думала, що такого розказувати не можна. Це була з її боку на її переконання, майже патологічна хвороблива цікавість і несвідоме бунтівливе виправдання чоловіка. Вона простила йому, але не так, як має прощати на сповіді піп. Тому все байдуже простила серцем, а в пам'яті щось та залишилося. Тепер же вона слухала розповідь ірші з подвійним страхом. Переживала за нього, що він отак.